Արցախում ստեղծվել է հանրային խորուրդ։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն արդեն հաստատել է խորհրդի կազմը կանոնադրությունը։ Հայտնի է խորհրդի նախագահի անունը։ Արմեն Էդուարդի Գևորքյանն է։ Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահը։ Արմեն Գևորքյանի հետ խորհրդի անելիքների ու նրա ստեղծման շարժառիթների մասին ենք խոսել։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո մի քանի հասարակական կազմակերպության անդամներով հաշվի առնելով առաջացած սոցիալական խնդիրները, հատկապես բնակարանային, որոնց շուրջ նաև բողոքներ ու սոցիալական արդարության վերականգնման անհրաժեշտություն կար, հանդես են եկել նման նախաձեռնությամբ։ Մենք որոշեցինք դիմել բնակարանային կոմիտեի, որպեսզի կոմիտեի կից ստացվի հանրային վերահսկող խումբ այդ բոլոր գործընթացները վերահսկելու համար։ Օֆիցիալ նամակը ձևակերպեցին, կողակեցինք, մեզ պատասխանեցին, որ այս պայմանությամբ դա հնարավոր չի։ Նայից հետո հանդիպել ենք պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի, այդ քննարկել ենք այդ հարցերը, ասաց, որ հնարավոր է պետնախարարի գիծ ստեղծվի հանրային խորհուրդը Այն ժամանակից հետո մենք հրինամակ ենք պատահաստել պետնախարին, որպես մի հատ գրավոր պատասխան ստանանք։ Արդյունքում հանրային խորհուրդը ստեղծվեց նախագահին կից, իսկ մինչ այդ սկզբում 8, վերջում արդեն 18 հասարակական կազմակերպություններ ստորագրեցին համագործակցության համաձայնագիր, որի կարևոր կետերից մեկը հենց հանրային խորհրդի ստեղծումն էր։ Արմեն Գևորքյանը նման կառույցի գոյությունն անհրաժեշտ է համարում։ Դե առաջին հերթին հանրային վերահսկողությունն է առաջինը։ Բոլոր գործընթացներն, թե սոցիալական, թե առողջապահական, թե դե հերթացուցակները այս մեկը մեկ, բոլոր գործընթացներում մենք ուզում ենք մեր մասնակցությունը ունենայինք սոցիալական արդարություն, որ ասում են, այդ սկզբունքով։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրած կազմակերպություններն ընդհանուր համաձայնությամբ ստեղծեցին 6 հանձնաժողով եւ սկսեցին աշխատել հասարակական հիմունքներով։ Մշակվեցին առաջարկություններն ու ծրագրերը, ասում է զրուցակիցս առաջարկությունները ներկայացվել են համապատասխան մարմիններին։ Հանրային խորհրդի նախագահը կառույցի առաջնահերթություններն է թվարկում։ Ես մեզ առաջնահերթը պաշտպանությունը ամուսնագությունն է։ Եկ գործու տեղեկատվական ամուսնագությունն է։ Երրորդը քաղաքապաշտպանությունն է, հա։ ու մնացածը արդեն շարունակություն ու ոլորտների գնում այլի։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ խորհրդի կազմի հանդիպմանը ներկայացվել են այդ առաջնահերթությունները երկիրը ստեղծված իրավիճակից հանելու տեսլականը, ասում է Արմեն Գևորքյանը։ Հանրային խորհրդի գործնեայության ուղություններից մեկը վերահսկողական գործառույթն է։ Կառույցը պետք է նաև հանրության ու իշխանությունների միջև կապող օղակի դեր ստանձնի։ Մեր տեսլականը ժողովրդի համախմբումն է առաջինը։ Ես պայդ ութան որ մեր ժողովուրդը, չգիտեմ, քանի կեսա դարել, թերահավատություն է մտել մեզ ժողովրդի մեջ, ապրենք այստեղ, չապրենք այստեղ։ Դա գալիս է օրինակ իշխանությունների ոչ ճիշտ գործելավոճից։ Առաջին հերթին իշխանությունները պիտի գնան այդ քայլին վստահության ձեկ բերելու, որպեսզի ժողովուրդը իրենց ցին վստահել, պիտի գնան այդ քայլին։ Ընթացիկ ամսվա վերջին 6 հանձնաժողովները պիտի ներկայացնեն իրենց աշխատանքային պլանը, հետո համայնքներում սկսելու են հանդիպումների շարք ճանաչողական այցերի շրջանակում։ Հանրային խորհրդի կազմում կուսակցականներ չկան, կառույցի սկզբունքն է Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։